Başavan derbarı derse geçti ve bari bu bukhazın var bu agahi bukhazın bizden tamam bıkın. Tırs girek yacı nakoki eger hev havan bukhazın e, vak mücareke bıkın. Stiyanji pırs eğer hep havan bıkın. Peki mesela e, hodsa zaman mudevi en zede ریا اسلام میره مثلا خوز خو yani ki daha kötü cebe ki mesela son ki bakayım ki aslında çelişki ama yani gere en zah mesela hember İslam asıl tev geriyor bu mesela en zaf yeku bu Amerika bu en bejin devletin Ruşova aslında ye en tehlikeli mesele İslam'a ama çoğu bu da avkas mesela کاری مثلا قزنج بکن چورچی بو مثلا ام بیجن او قز مثلا خواه گریدانی ویسا جوا گرک نولی بیوجی باوریا دینی گرک نولی به مثلا اما نو تمام خورش روشلات و نوین دا ریو مثلا پیتر اسلام مثلا خواه آواد کی یا جو خواه جد کی یا وی قنال را دهازیده تر مثلا يعني فنكي دهاسون كي تهلوكالية الهم برمجي مثلا يشبك وهم قسمك زيادة مسلمانة مثلا روشلات دوناوی یعنی و چه شکلی مثلا او قص گاری خواه آوا بکه مثلا اف نقطه گرمه که به وکرم باشه یک جی که مثلا گروه رادیقال اسلام ده مثلا حماس زیده نهاد بحث کرن حماس چوه مثلا ودویه امزونه الفتی بچکی باش وقت یوجی مثلا هنکی ضعیف خست و اینا مثلا چقدر سیستم شغلان او زده ناس از ما bu nokta ki de nokta besazımın boş. Başka haberler yine haberler. Kerim. Mesela gifar der bastıkır. Aman derbar ederse pers yani nokta farklı hava servise başı pırsek havalı delil anın zaman az Hineki berşe budum dven avbere de havalı ki tiştek bu xazim bejin disat karım. Ee, beguman din ee, din ve yani nırhaki kültürel bu taybeti ahlaki bi kapitalizm ters. Kapitalizm e, kanuna esaslıdır. E, yöntemi maddi esaslıdır. E ilmi esaslıdır. Lidici ahlak, lidici din, lidici ruh. Ciboyde Max Weber dibece protestan ruhe kapitalizme. Verçi aslında protestan ciboy kapitalizme çene bu. Ta alaka yok kapitalizme hareketeki dini, ser esası islahi, ser esası <coughs> reformi, lidici hegemonya kilise, merkezi buna kilise, yöntemi kiliseydi revebirneydi, evke kadar. Hıstı got insan gerek bu kwe, Xodayı xwe nasip ki, alakı kilise pertun. İnsan gerek zamanı xwe, İncil'a xwe bu xuyne. Gerek tişteki zede piroz tunne be, keşeci gerek vak insaneki normal, papaz, bıxabiti, bıxuyne, bizevci, yani var evkeki taybetviki pirostuna bizer. Ev bayi pirozbayi lavaskır. Yöntemi ferdi der hastım peş. Yani insan bu kop kop kader dudistine. Ba aracıyana. Ev bireysellik az. Ev nezik bun kapitalizmece fayda kirin. Gotun va din cihat beş. Din cihat beş geret işteki pirostuna. Din jî dibêje gerek herkes netevawiye İncil bi zimanê xwe bixwîne. Din jî dibêje gerek herkes bi diriya xwe xwe dê nas bike. Bi üslûbê xwe xwe dê nas bike. Ji boî vê bireyçîtî, ji boî vê milliyetçîtî, ji materyalizm li dijî axlaq. Ji kapitalizm bi cewherê e xwe zaten dijberî dîn. O dijberî dine musulman tî Fakat kapitalizm bi tena cihane nin. Kapitalizm li dijî yani hêza Zeda kapitalizm zori gerçekir sosyalizm. Yani hezak betir zori da kapitalizme sosyalizm. Ciboy ve kapitalizme çıkır. Hemu hez beraberi sosyalizme seferberkir. Gari buçi seferber seferber bırakır. Kapitalizm rast materyalisti, bilimsel nizamçı nizamçı. Fakat hata demek. Kapitalizm lidici kilise rab. Ciboy çe, ciboy her tişti bükü meta, her tişti bükü kaş, pera. Ahlak mine? Ama dema kilisecer lazım bu, kilise da pişkwe. Çıma Bi kilise berkodana karkira zayıf dikir. Xapandine dini zayıf dikir. Ji boy ve dikkat bikin kesi vak campul, ikinci campul, hizmetçi kapitalizm ernekir. Papa. Ev papa emir, eberi, eberi be, be, benediktus. La Amerika Latini digar ya, la Avrupa digar ya, la Avrupa rojela digar ya, bajar bu bajar, der bu der, Ledici komünizme propaganda propagandadır. Hristiyan bu. Papa kilise bu. Ama hizmet emperyalizmdedir. Cümlet ardı got yani tamam got sabra kode bıkşinin esas dünya vedeyi bu ne biçin cinneti tekuşina sınıfiş bu içi nizamçış bu içini bir şekli dıhapant u millet dici komünizme kışkırtma tıkırınç bu veji Dikkat bakın, li Polonya eldeci hükümete hükümeta dirxod sosyalist derdket ki bun? Sendikayı Hristiyani egi e gireday papa evanal dici li dici devlete mücadele etkir. Dici sosyalizme mücadele etkir. Ciboy ve kapitalizm ne teni Müslüman ti? Hristiyan dici yavkir. Müslüman ti çikir. Demek Sovyet derket. Dit ki Drojnata navinde alem pir bi Sovyetê dilxweş. Kê bi hîstî pêkêv xweş bûne. Wek xewnekê, gotin li welatekî wek hevî heyî, sosyalizm heyî, karkir, ağat tunen, karkir serbestin, ağat tunen, bek tunen, sermayedar tunen. Ebe ya bandor kir mesele. Şehir hene mesela şehre ceger kuyun dibejin. Ala sur, ala zerj, Mosku hata der bere koda Çin'e yani mizgini çıkasen ezan bici ama ali moraldi ev kazanç kirine kapitalizm ev tehlike tehlikedi ha bi çıkarıldıcı web sekini drojelatan avin bi çıkarıldıcı web sekini beje ezbem millet zaten je adı Fransız İngiliz beri vak işgalci ve herem edabun jboy ve gutun Müslüman ti gutun ev dici nırhe Müslüman ev bejin khode tune ahlakı van tüne nizam çitine yani şurove girin. bu gellek dindar örgütleme kirin Lidici kapitalizme nal, dici sosyalizme kitap nivsandın. Mesela yek lişame heyi, botiyiş, harunayı, be asli xo. Fakat pır Navdar, dekane fakulta şeriatil Suri, gelek diplomavi felsefe ve şeriat ve edebiyatı Hanım, Muhammed Ramazan botiyiş, bejim botiyi. Mesela kitap derdi hıstın, lidici diyalektik materyalizm. Kitap derdik. Dildici kapitalizm eder ne tıkıstın? Dildici materyalizm eder. Ut peşir dildici kurdayet yeşi. Rabu haberde. Mesela ki götü bu <coughs> götü bu eşşerim dikim gaz kurd. Pişti günek bu yerçe bunu kurdahaneki seri hildan uzam çava. ki sistem eraz. Yani dinde din kes bir rengi kat hizmeta sistem. Ciboyi bin em dikkat bikin e, gelek İslam'a siyasimine, İslam'a kültürel cudayi milewê exlaqî wekhevî nizam çi cuday ema îslama siyasî bi taybetî ji alî rojava hatî çekir almanya çekir amerika çekiriye fransız ingilîza çekir evegî îro liderê hereketa îslamî ne hemûl wê de eğitim dît hemûl wê eğitim dît erbakan seyid kutub nizam ki evana hamul veder eğitim dedin. Tekoşin al dici komünizmi a emperyalizmi, tekoşin emperyalizmi al dici komünizmi kuşağa kes, yeşil kuşak. Yeşil kuşak çi? Derdora Sovyeti be, be İslami. Kurtbük ki derbasne. U bevi rengi jî serkefti bu ya. Serkefti bu. Eğer İslam ne var? Drojelata navinde. Yani eğer hareket siyasi İslam ne var? Drojelata navinde hareket çep ve peş buket. Li dijimecin havi renginden kaptandır. Mesela Fethullah Gülen de de kaptandır. Fethullah Gülen ki? Fethullah Gülen zamanı xod Erzurum'e derne geldiği komünizme çekirin. İlk dernek anti komünist Erzurum'e çekirin. An hacı dernek aldığı kurulayetiye çetkin. Yani çava sistemce lazım ve bir şekilde biçimde değil. Bir rengi biçimde değil. Sistem çava lazım. Ciboy ve evne çelişki. Ciboy ve serokati dibeji neye kapandın? Neyin kapandın? Menet savunma duvar nimisin? ev kesebna ve İslam'a radikal nizam dije emperyalist evana dibe ev slogan evan gerek ve ne kapil. Evana li evya payek en. Payek et khwaz. Ne, ne guhertine et khwaz. Pay dukhwaz. Evya mere var nasip. Ha mesela Hamas tabi İslamiyet et evcey. İslamiyet işte ki hayici. Belki zunaya kontrol girinci. Mesela Erdoğan zilame Amerika'yı. Ama emnikarin bejin AKP hamu zilame Amerika'yı. Ji boy Taban, taban ciddi de دجبریا خو İsrail و امریکا Ama اما ریوبری اوک بلوف ریوبری بلوف dere ve aslu astare ve çünkü demak çelişki AKP İsrail kurt bunu en zede hacmi ticareti istihbarat etnavver İsrail ve Türkiye zede bu statistik hani rakam hani ciboy ve taban carna şu kontrol edert kevin na Hamas çi bu İsrail Hamas çenekir Hamas encame iflaskirina akımı milli iflaskirina akımı sosyalist de alema arabi de harekete dini geşb harekete dini geşb Çıma, ev ki milli zede encam ne gird yani tekoşina milli tevgara milli zede idi encam ne gird pırs girek evet çevun hareketa dini peşket İran him betir zahım dayı İran him betir moral dayı İsrail دید که حرکت دینی پیش بکه زیده ضراره بتونه اما اساس دجمنه و ارگوت رزگاری فلسطینی فکوی جبوی به چاوی خو سر کرد مثلا احمد یاسین سربست بود اسرائیل شیخ احمد یاسین ایگ حماس چکر سربست بیشتیک سوویت هلوشیا حرکت دینی هم بتر به سیستم ایجا کت او کت ناکوکی پای خواست یعنی پهرا خو خواست چه بجی حرکت دینی دبه و از لدیجی سوسیالیزم خبتاند اینها سوسیالیزم هر وشیا ایون her تشتی دبیجن ایم نه پهرامج دیده لسر به ناکوکی چه بو tabi ev nukuki Hamas evkir. Hamas çi? Hamas lavazbuyna hareketa milli. Jiboy vek encame veyit Filistin'de. Lavazbuyna hareketa sosyalisti. Vek encame ve vek tepki beri beyi. Yek ji yolsuztiyage dinava fekod derket. Yolsuzti. Yani avanaj vek çava anhat anha de yolsuzti gemdeli dinava qadefe yeneket hen sözde hemû şoreşger bûn peşmerge bûn heta do anha milyona dizin dinava Filistiniya civar e eve İslami hinekî navê wan zêde diziye diçêne bû ji bo vê millet bêtir hêvî diwan didît deng dan wan bûn iktidar ji kontrolê derket dema ji kontrolê derket بسر için نهار روش ev yani Hamas revşa evi nal Gaza'yı iktidarı fakat nerya çareser ye? Yani pirs Grek buan çareser ne yapın? Eğer reforma çenekem heneki Egnebim bir rengi nikarın. Yani dünya kabunnak. Civak ji aslında kabunnakın. Civak ji, civak ji başka dini kabunnak. Mine İran bu baskıya dini hostin civak ebidin meşandın. Zor yani. Civak insanın yani insan insan taybetmen divan ciyane hani çandavan hey tarzıvan ciyane hani. E mesela diledinleri jine ku mere xwe e destê xwe hevdin bimeşin ji boy xwe turekî babêjin ê e ki polis bê çima em destê hev dikirin e ya em şinû mêrê hevin can em çî nadixwazin dê me dibe çima wer kiriye gerek digirin dixine hepsê nizam hinekî şerpa xwe ew bike pore ve xuya e ê bigirin ew bû profesorekî jin öğrenciye ve ödül girt. Öğrenciye ve ödül ekmezin girt. Öğrenciye ve profesör ev jin, amir mezin, hevkase keyf hoş bu pe demage piroz kir maçı kir maçı öğrenci xwe kir ve kure ve yani gotin gotin çava de de alane giştiydi jinomer fiziki temas kirne jinik vakti bafetana zindane mahkeme vekirin derbarê vê rabûyê açıklama kir ez poşmamim min xeta kiriye ez carek dî tiştekî hanakim heta hat af kir ev rewş anem kabul nakir ji eğer demokratik eger demokratîk bûyîn tê tiçe yani ehil ehlveş. Nem yani mesela demey sal bu sal ders de ehil ehlveş. Çare bkarnay. Çare bkarnayın bir şekli eber bir herveşandın yapış. Başka var. Başka narine havala, ne var. <laughs> Persevan gehebin. Tiştek haval bejin hay. Eğer ne be emir bir davi Baş. Kabat hoş. Ben şimdi